juu yake tabia njema na kutegemea imana nguzo za tabia njema قال رحمه الله تعالى وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها تبيا جما سمام جو ينقوز إنه كويز تصور كسمام وشينا na tabia njema isipokuwa kwa haya mambo والعفة والشجاعة والعدل لملكوانزني الصبر قال فالصبر يحمله على الاحتمال صبر أكيوناي من أدامه هم ببيع كتك كويزة كستهميل akaweza kusubiria mambo mazito wakadhmi alghayb na kuzuia hasira zake wakafi ladha na kujizuia kutokamana na kuwaudhi watu walhilmi walana kuwa mpole katika kufuatilia mambo kwa mpole kabisa warifq na kutumia upole na huruma وعالم طيش والعجل نكتكوا نطيش كل كفanya مambo bila kufikiria mtu fanya haraka haraka bila والعفه تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل اما العفه كل mtu kujizuia kutokana na kujizuia kutokamana na omba omba na tabia duni sema tabia hii humzuia na kumbebea mtu katika kujiepusha na mambo machafu mambo maovu katika matamshi na vitendo watahmiluhu ala alhaya kadhalika umpelekea kuwa na haya wa huwa ra'su kulli khair na haya sote tufahamu kuwa haya mtu kuwa na haya ndio kichwa cha kila khair kila khair kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam alhayau khairun kullu haya yote ni khair watamnahu min alfahsha kadhalika umzuia kutokamana na uchafu والبخل na ifa pia yamzuia mtu kutokamana na ubakhili kiwa mtu hana ifa لازم تكون بخيلي والكذب والغيبة والنميمة كذلك ومزويلية نكسم uongo kusengenya kuombea sababu wanaifa jizuia kutokamana na arab na heshima za watu kuziingilia والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم na ushujaa humbebea mtu katika kuwa na izzatu nafs kuwa na izza ndani ya nafsi yake bimaana hajiweki katika udhalilifu ni mtu ana izza ndani ya nafsi yake hakubali kudhalilishwa na izzatu nafsi ni tofauti na kibri kibri ni kitu kingine izzatu nafsi ni kule mtu kujiepusha na jambo lolote ambalo litampelekea yeye katika kudhalilika kwa mfano hanyoshi mkono kwa mtu kumuomba chochote kwa sababu ana izzatu nafsi si yake yamzuia nafsi yake kutokamana na kujidhalilisha kadhalika hafanyi jambo lolote ambalo litakuwa ni sababu ya yeye kudhalilika kama kwa mfano aenda mahali ya kualikwa kwenye chakula watu waingia na kadi au mikaa pale umebana watu wakiingia na wajifanya umu waongoja zile rabsha zizuke na wewe uingie ndani wewe una izzatu nafsi pale pale waweza kushikwa ukasukumwa nje ukatolewa eh, huku yenda mwisho wa mwanamtu pale amekuja bana nisaidie na mimi na kadi yako wewe pita bila kadi wewe nipe mimi hiyo kuna watu wana tabia kama hizi hii tabia ya kuelekea katika kudhalilika hauna izzatu nafsi na izzatu nafsi ukiwa nayo utaheshimika wallahi tahtaram na kupendelea tabia nzuri na sifa nzuri izzatu nafsi yatokamana shajaa وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته كذلك وشجاع وامبرك يمتو كتك كي تولي كتوة هكو كتوة نكتك وشجاع ونفسي فيفي تفيدي في تنبيه بموجه وكريمنا وشجاع haiwezekani kumpata bakhili shujaa hata siku moja haiwezekani na ukimwona bakhili ajifanya shujaa mwongo kikiumana hapo atakimbia atatoa unyoa sema watu majengo unyoa usikie unyoa e, kama ule kuku akipigwa huwa na mwenzake akishashindwa inua unyoa kitu hivi huyo bakhili yoyote hawezi kuwa shujaa na mkarimu yoyote ni shujaa sababu hawezi kuwa mkarimu isipokuwa ni shujaa katika nafsi yake sababu mkarimu hajali watoa lakini bakhili kwa uoga wake ndio iwazuia sio mfahamu muone vitu vyote na ndio maana akawa mtume sallallahu alaihi wasallam ni ashja an-nas kwa nini لانه kadhalika akram an-nas alayhi salatu wassalam katika ukarimu yeye ndio iko juu kabisa na katika ushujaa ndio iko juu kabisa na ndio yule bedui alipopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam zile mbuzi baina jabalaini akao yopiga kelele huku yuenda kwao awaambia wenzake waslimu aslimu ya qaum fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqr wanatumia neno gani Muhammad huyu bwana atoa kutoa kwa yule ambaye haogopi umaskini sababu yataka ushujaa kutoa fana machezo <laughs> atoa yafikiria da kisha toa nitapata tena dini lakini ambaye shujaa iweze kutoa wala ajali ndio utaona hivi vitu viwili vatembea pamoja albukhl waljubn na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuomba Allah amlinde wa'udhu bika min albukhli waljubn sababu vitu viwili vatembea pamoja uoga na ubakhili ukarimu watembea na ushujaa قال وتحمله على كظم الغيظ والحلم كذلك ushujaa wampelekea mtu kuzuia hasira zake kuwa mpole فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش sababu ule ushujaa nguvu alizokuwa nazo katika nafsi yake na ushujaa aliokuwa nao aweza kuizuia ile nafsi yake kutokamana na kutekeleza hasira zake kaizuia kaifunga kabisa nafsi yake كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه mwenye nguvu si yule anayepiga watu miereka mwenye nguvu si yule anayepiga watu miereka anayekushika kuangusha chini simuona nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda alghadab mwenye nguvu ni yule ambaye aweza kuimiliki nafsi yake anapokuwa na hasira hiyo yataka nguvu sana katika nafsi ili uweze kujizuia sababu wakati wa hasira ile nafsi ya kutuma kufanya vitu vingi sana basi hiki mfanye hivi mfanye hivi mfanye hivi lakini yazuia huyu ana nguvu si kila mtu ana nguvu hizo nasallallahu min fadli متفق عليه قال وهو حقيقة الشجاعة kule mtu kuweza kujizuia nafsi yake ndio uhakika wa ushujaa so, kinyume na wanavyofikiria baadhi ya watu kwa yule anayeponda ponda watu yule ndio shujaa wakati mwingine aponda ponda watu ile onekane tu shujaa lakini wako mashujaa tulia tu yeye apende maneno wala takifujo shamona simba akiwa na nyama akiwa na fisi wamejaa muuma uma huku ataka ah, kuleni bwana usimtafushi takwenda zake ajua nitakwenda kuinda kwingine ya nini fujo hiyo mashujaa kwa hivyo shujaa lakini fisi mwoga yuaje na gurupu lake kubwa kisha wampigize kelele yule shujaa mpaka mwisho yule shujaa wawaachia kule ni nyinyi ilozoga nishawaachia nda zangu na hivi ndio hivyo hata kwa binadamu yule ambaye ni shujaa ni yule ambaye aweza kumiliki nafsi yake tumana ghadhabu si akiguswa kidogo tu kama ngisi ah ashatoa wino achafua mazingira ah jizuie nafsi yako jizuie wakati wa hasira sababu ukiwa huwezi kujizuia wakati wa hasira huwezi kufikiria hata hata ukiangalia watu wawili waminyana wanitokea ni bahati mbaya pigana hivi yule mwenye hasira zaidi ndio apigwa zaidi sababu haoni mpaka machozi yamtoka hii iba iba huwezi kufikiria vizuri huwezi kufikiria pale mfanye nini lakini mwerevu yule ambaye pale wakati wa kunini jizuia tu sasa iwafikiria vizuri hmm, sasa yufikiria vizuri ah huyu nikampigia mtama hapa nimalize ile mbali akija mtama kisha huyo anda zake sasa malize sababu njizuia sira yake na ukijifanya mtu wa hasira nyingi isikusaidii chochote kwa hiyo yule mwenye nguvu ni yule ambaye yajizuia hasira yake وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه ushujaa bwana ni malaka yani yamfanya mtu aweze kumshinda nguvu adui yake na hasimu wake والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط بين طرفي الإفراط والتفريط وللف وامبلك يمتك وكاتنا كاتك أخلاق ذاكي بين يكبت مباكا نكفن يسسواف فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة humbebea yeye katika tabia ya ukarimu na kutoa ambao ni kati na kati baina ya tabia ya udhalilifu na tabia ya kukosa haya وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور na kadhalika umpelekea katika tabia ya ushujaa ule uadilifu umpelekea katika tabia ya ushujaa ambayo ni kati na kati baina ya uoga na tahawur tahawur ni mtu kama kufanya kichaa kichaa vile afanya mambo bila kufikiria ona kuna watu wengine waona ni ushujaa vile tahawur yani wajua wazi pale inaenda kuangamia pale lakini yeye ingia sasa ule si, si ushujaa ule yani uenda mahali ajua mimi pale naenda kujiangamiza tu yaitwa tahawur sijui Kiswahili mwasema nini tahawur kwa jitu lenda lenda tu yeye lenda tu ni kweli aliogopi lakini ujiingiza tu mahali bila bila ya kufikiria tahawur na tahawur pia ingia kwa mtu kufanya mambo akidhania kuwa ni ushujaa kama kwa mfano peleka gari ovyo kabisa ndio na nini akiulizwa mbona ushujaa la hadha tahawur hii ni tahawur huu ni ushujaa wa kijinga si ushujaa wa kisawasawa ushujaa si mtu kuwa haogopi afanye kitu ambacho ni sababu yeye kuangamia si ushujaa shujaa ni yule ambaye wafanya kitu yajua mimi naenda pale natoka naenda pale na nitashinda pale kisha nitoke lakini naenda pale nenda kushindwa tu naenda kutandikwa pale wewe eh, alafu ndeza wausi ushujaa huu ujinga sasa uenda kufanya ujinga usikusiwe hivyo kwa kuwa mwadilifu kati na kati وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانه na kadhalika uadilifu wampelekea mtu katika tabia ya upole ambao ni katika na kati baina ya hasira na mtu kuwa mtwevu kuna mwingine hata akafanya jambo gani pia yeye hakasiriki hata akatukaniwa mama yake babake sawa bana hadhi mahana sasa hii yapita mipaka wawa ni mtu mtwevu huna maana wewe kabisa pengine aingiliwa ardhi yake mkeo watoto hivyo ah, basi bwana wajua tena ah wajua watu hufa humo sasa vipi قال هو آه الذي هو توسط بين الغضب والمهانه وسقوط النفس na nafsi yako ikawa sasa imeanguka kabisa haina maana kabisa ikiwa huna nini kati na kati قال ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة chimbuko la kila tabia njema latokamana na haya mambo manne mambo gani ya sabr wal ifa wal shajaa wal adl mambo haya manne sasa kuna na upande wa pili sasa شيخ اسمع الامام القيم اسمع ومنشا جميع الاخلاق السافله وبناؤها على اربعه اركان نشمبوكو لكل طبيعه دوني كل طبيعه مبو imejengewa nguzo hizi nne الجهل والظلم والشهوه والغضب اما من الجهل وجنه يريه الحسنه fi surati alqabih ujinga waweza kumfanya mtu kile kitu kizuri akakiona ni kibovu na haya ni maneno ya kweli kabisa walqabiha fi surati alhasan na kile kibovu akakiona katika sura ya kizuri walkamala naqsan na umuonyesha ukamilifu kuwa ni upungufu wanaqs kamala na kumuonyesha upungufu kuwa ndio ukamilifu wewe angalieni kwa mfano hata katika mshtama tunaoishi waweza kumwona mtu alinganiwa kwa mfano katika dawa ya kuabudu makaburi na maulidi alikucheza cheza kama sijui vituko gani wafanya na nini akaona lile jambo nzuri kabisa na akaja mtu akamlingania katika tauhid akamlingania katika sunna akamwambia huyu kazi yake kutukana watu tu huyu eh kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao ndio umekufanya wewe ulione bovu kuwa ni nzuri na zuri kuwa ni bovu yote ni jahili lau kama ungelikuwa waelewa wewe ungejua kuwa yule mtu akikaa pale akatika wewe angalia shekhe mzima kuna klipu nimeiona ya safari ile zefi ya safari shekhe mzima mtu mzima ambaye sisi kutoka watoto tumuona tumsikie tu shekhe kutoka sisi watoto aimba bwana sio ile waimbaji ile naisahau ah ningekuwa naikumbuka ningeelezea vile nitoka tu si maji yanatoka sio kwenye vidole si kitu kama hicho ah muhimu nasema vidole vilitoa maji kitu kama hiyo na isahau ile wimbo wao wimbo basi yule shekhe mzima yule yuakatika katika katika kisha piga magoti sasa lakini ile tumbo mkubwa sasa sasa kule kuenuka kule barabarani ampiga magoti bili barabara bili paka ampiga magoti hey, sasa simama sasa atafutana mzee yomi yomi yomi yani sasa ukiangalia hivi tu kwa macho huoni kama hii kabihi alafu sasa nenda kamuone shekhe wa sunna vile yuko na heshima yake atembea vipi heshimia na watu wapi na wapi huyu na huyu wapi na kwa macho tu ukiona wewe uona sawa hivi mtu mzima bwana mpaka apige na magoti chini kisha kusimama ya watabu sasa ile lile joho jamaa mvaa la mvuka vuka huku mara asimama ovyo ovyo hii bala gani lakini mtu akaona hili ni sawa na wale wanaomlingania katika usawa ule wa kikweli akaona hawa bwana nini bwana waleta dini mpya wafanya yote tukamana nini aljahli ujinga kitu kibaya sana ujinga wamfanya mtu kibovu kakiona ni kizuri na kizuri akiona kibovu والظلم na dhulma yahmiluhu ala wad'i shay'i fi ghairi mawdi'ihi dhulma yampelekea mtu katika kukiweka kitu mahali ambapo si pake fayaghdabu fi mawdi'i ar-ridha sehemu ya kuridhia yaghadhibika akasirika ambapo atakana aridhie wayardha fi mawdi'i al-ghadab na sehemu ya kughadhibika yeye ndio yaridhia kinyume kabisa wayajhalu fi mawdi'i al-ana katika sehemu atakana atumie upole atumie ujinga wayabkhalu fi mawdhi' albadli sehemu ya kutoa yeye ndio bakhili kwa jengwa msikiti kwa, kwa chimbwa kisima kwa fanywa khairi yeye ubana hatoi mzee ah bwana nshatoa mimi kwa fanyika bakhili lakini wayabdhulu fi mawdhi' albukhl na katika sehemu ambayo atakana afanye ubakhili asitoe yeye kule kuchezea na israfu yeye ndo yuwatoa utaona wanatofanya kampeni bwana atoa huyo huyo ambaye hanena bwana kuna bili ya msikiti pale ijalipwa azuia sehemu ya kutoa kazuia sehemu ya kuzuia katoa wayahjumu fi mawdi' al-iqdam katika sehemu ambayo atakana aende mbele yeye ndio abana nyuma abakia hatanguli mbele wayaqdumu fi mawdi' al-ihjam na sehemu ambayo atakana abakia nyuma yeye ndio yuko mbele mbele misikitini humu hayumo mbele mbele katika kufanya khairi na nini lakini ngoja anze maandamano <laughs> maandamano yeye ndio yuko mbele kabisa kuliko kwenye maandamano tena pengine maandamano ya ngoma maropa ile unajua maropa ile gwaride <laughs> na yeye yuko mbele eh, eh, eh, hatukubali haki yetu yumo humo lakini msikitini kwenye khairi hayumo zile sehemu atakana wewe yuko mbele hayumo zile sehemu ambazo atakana usiende huko ndio yuko mbele aweza kuwa na matatizo ya miguu akayasahau <laughs> kuna mzee mmoja kila akikuona eh, naumwa na miguu naumwa naumwa lakini kwenye zefe yuko mbele anashika bendera twende twende sasa mimi namjua muona nikamwambia eh hey, baba unsahau mwana miguu wewe na kuona bwana kisha siku ya pili dawa dawa ya miguu dawa ya miguu si wewe ulikuwa jana ndio uko mbele ushika bendera ya kikhurafi wanjao wayalinu fi mawdhi shidda katika sehemu ambayo atakana atumie shidda yeye ndio mlaini kama walivyo hizbiyun utaona walaini kwa nani kwa ahlul bid'ah lakini wenzao pia lakini wao walaini kule wayashtaddu fi mawdhi din na pale ambapo atakana awe mlaini ndio atumia nini atumia shida na nguvu umeona hapo mizani zake zimegeuka geuka kuna siku moja kulikuwa na mjadala kwenye redio fulani kuhusu masala ya mwezi nafikiri kama baadhi ya ikhwa walisikiliza si kitambo sio uliwahi kusikiliza Abu Hudhaifa ulisikiliza kumbuka eh? Eh, basi yajua yule mmoja katika wale mutaalimin basi nyinyi mashekhe zetu ati wakhurafi waita mashekhe zetu nyinyi sisi minkum nastafid twastafidi kwenu na nini alipomaliza maiki kapeleka kwa khurafi asema nashukuru ametutambua kuwa sisi ndio mashekhe wake kaa tukusomeshe hapo sababu nyinyi hamna mjiwalo sisi ndio mashekhe zenu umeona yeye mwenyewe ankubali kuwa wao ni wanafunzi hapa kwetu kwa tumekuja hapa kuwafundisha mmeelewa ushafanywa nini ushafungwa wasema watu kwetu ushafungwa kumi bila kabla mjadala si wewe wajifanya mutawadhi mali ambapo utakani kuwa mutawadhi wewe wajifanya mlaini kwa makhurafi makhurafi ah na ndio maana mimi hata siku moja siwezi kujadiliana na khurafi wallahi ukweli si njoo mjadala kama uko tayari waweza kuzizuia ngumi njoo fanye mjadala maksi siwezi kusubiri ujinga yani wewe useme kuwa jambo fulani la shirki lafaa kisha nkuache siwezi sauti itanyanyuka juu mwisho nitakurushia kitu utakisikia ya nini achana nao wewe watandike tu kwa mbali watajaza kama nyinyi mwaweza kufanya radhi fanyeni alafu na sisi pia tutasikiliza ikiwa kuna maneno ya ubabaishaji kidogo ya mfano mfano na kielimu tutayaeleza kama ni ya mtaani sisi tunaishi huko twayajulia pia hayo ukiona maneno yana maana achana nayo lakini wakaana khurafi kisha wajifanya mutawadha kwa khurafi ama mshia wamfanyia tawadha mshia ambaye hakuwa mutawadhi kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawadha kwake la la la wallahi hapa ndio na izzatu nafs hapa ndio na izza ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa naweza kusema ule mjadala ulikuwa mjadala tasa tu na mambo hata si ya kujadiliana nendeni mkasome nyote tafuteni kwenye vitabu mtaona wanaoviona wasema nini wallahu musta'an kwa hiyo ile dhulma yampelekea mtu katika hali kama hiyo wayatawadha fi mawdhi' al-izza hona yuwa mutawadha katika sehemu ambapo atakana na izza wayatakabbaru fi mawdhi' at-tawadhu na sehemu ambayo atakana awe mnyenyekevu ndio yafanya kibri والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها نعوذ بالله shahwa yaweza kumpelekea mtu kuwa na hirs ya kupita mipaka anapupa juu ya mambo apupia mambo ambayo hayafai kupupiwa washuh walbukhl na huo wote ni ubakhili shuh imeshinda ule ubakhili kwa ajili ya nini shahwa shahwa ya mali shahwa kuna aina mbalimbali na kadhalika yamfanya asiwe na ifa aweza kudhulumu akaiba jali na kuwa na tamaa nahma waljasha na kuna mtu tamaa kuna watu wana tamaa kweli kweli zamani wakiitwa tamaa bin tamaa yani <laughs> tamaa bimaana alkalima yani hajatosheka ataka na wenzake pia watafuni habakishi mtu tamaa yote yatokamana nini shahwa humpeleka katika katika mambo duni yote walghadab yahmiluhu ala alkibri walhiqdi walhasadi waludwani wasafahi na hasira zambebea mtu katika kufanya kibri kufanya chuki na watu na hasad na uadui na mambo ya kisafihi yote hayo kama na ghadhab hadha wa innal adaba walkhuluqa منة الله جل وعلا على من يشاء من عباده بعد هيا آية، شيخ سيما أبا يتك تفهمك أداب تبين جيم نعمة نفضل كتبك الله سبحانه وتعالى هم أن يبتاك كتك وجواك كما قال طاووس ابن كيسان أبا نكو كياس أبا نكو كياس كونه سوى كيسان طاووس بن كيسان إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده حقيقة إذا تبيا جيما نفبادي اللهم فأنا يمتاك كتك وجواك فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا الله أكمتكي مجواك ميما humpa tabia njema humpa tabia njema ولهذا من أراد لنفسه أن يكون متحليا من أدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء kujengea hayo anayejitakia nafsi yake awe atapambwa na adabu na kujipamba na tabia njema za Kiislamu basi ni juu yake aelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala sadiqan fi raja awe ni mkweli katika kutarajia kwa Allah wallahu jalla wa ala la yukhayyib 'abdan da'ahu wa la yaruddu 'abdan nadahu Allah subhanahu wa ta'ala hamregeshi patupu mje anayemuomba hamrudishi mje anayemuita وقد جاءت السنة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب نسنة يمكوجنا دعاء عظيم نيزي دعاء زيفادي مهم سانا أما زمتوم صلى الله عليه وسلم na hizi نيز دعاء نكتكنجية من غير mwa njia zilizo na ni sababu iliyo na manufaa kwa mtu kupata adabu nzuri minha qawluhu alayhi salatu wassalam fi du'a'i allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaqi wal-a'mali wal-ahwa hapa mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kujikinga na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila tabia mbaya kila tabia mbovu na sifa mbovu kwa maneno haya wa qawluhu alayhi salatu wassalam Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها akatuelekeza katika kumwomba Allah kuzitakasa nafsi zetu na kuzitakasa ni kule Allah akakusafisha kabisa kutokana na tabia mbovu akakupamba na kila tabia njema hii dua yatakana Muislamu awe aomba sana hasa katika swala zake amuombe katika zile dua anazomuomba Allah hizi asiwache وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ومومba Allah akuongoze katika kila tabia njema sababu hakuna anayeongoza watu katika tabia njema isipokuwa yeye peke yake na muomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe na kumwekea mbali kila tabia mbaya sababu hakuna anayemuondolea mtu tabia mbaya isipokuwa Allah فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة mtukudumu katika hizi dua zilizo na baraka pamoja na kufanya asbab si waomba dua na huko endelea na mambo yako waomba dua na wewe waji wajielekeza pia kwa vitendo قال مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة كفوات زلنجية زكي شرية كما قنفان كتفتع علم يكي شرية كسوما فتبنا فزومزي أخلاق وكجبان من تبيا كما إيزو ومجاهدة النفس كوابيجان نفسيا فتككو يلكيزا كن يتبيا جيما قال يحسن أدب الإنسان وهايو كفانيا adabu ya mtu hubadilika na ikawa nzuri kadhalika wayuzayinu khuluquhu na sababu ya kupamba ile tabia yake watatibu muamalatu na muamala wake ugeuka ukawa mzuri watawfiqu biyadillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala